ذر الغفار رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل في علاه قال تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عائل أكسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا الضر فتذرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتق قلب رجل واحد منكم زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المئية إذا أدخل البحر يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيت إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ايها الناس هذا الحديث القدسي الجليل اشتملت على كثير من قواعد الدين واصوله منها تحريم الظلم كائنا من كان ومنها فضل الله تبارك وتعالى ورحمته ولطفه وبركاته على عباده المؤمنين لم يقل الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الشريف يا أيها الناس إنما قال يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي أبو خولاني أبو إدريس الخولاني كان إذا حدث هذا الحديث جث على ركبتيه وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث أشرف حديث li ahli sham wapenzi watukufu islam kwa mukaddima wa hii hadithi ndefu hadithi ambayo wenda lau tukaikalia kwa khutba haiwezi kapungua khutba kumi na ziada hadithi ambayo Abu Idris al-Khawlani alipokuwa anaanza kuizungumza hadithi hii kwa watu wake uzito wa hadithi hii alikuwa akijishikilia na kukunja magoti yake na kuelekea katika mapaja yake kwa hadithi hii al Ahmad asema ni hadithi kubwa na hadithi ambayo walikuwa wakiipenda na wakitukuza watu wa Sham hadithi ambayo ime shikilia na kukusanya miongoni mwayo nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu bali imegusa na kushikilia misingi ya dini ya Uislamu ayuha nasu ibadallah katika hadithi hii Allah tabaraka wa taala kwa uchungu alionao anaanza kuwaharamishia umma dhulma hadithi inatuharamishia sisi kudhulumiana ndani ya hadithi hii Allah anaonyesha fadhila alizonazo Allah anaonyesha rahma aliyonayo Allah anaonyesha upole alionao kwa waja wake fadhila ya hadithi hii sallallahu alayhi wasallam kwa maneno haya allahu tabaraka wa taala ni pale allahu tabaraka wa taala anapowaita waja wake kwa upole kwa rahma kwa kuwahurumia kwa kuwapenda akawa anawaita kwa neno ya ibadi ya ibadi ya ibadi pamoja na kuwa Allahu tabaraka wa taala ana uwezo wa kuita anavyotaka alikuwa ashindu kusema ya ayuha kama zilivyokuja aya nyingi katika Qur'an ya ayuha nnasu ubudu rabbakum akawachanganya waislamu na wasiokuwa waislamu akawachanganya wenye kumwasi Allahu tabaraka wa taala na wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala lakini katika hadithi hii ibadallah Allah anawaita ibadullah ya ibadi na ibadullah ni wale aliowataja Allah katika Qur'ani katika al وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله أنا ويت يا عبادي enyi waja wangu alikuwa hashindi kusema enyi watu la yusal amma yafal wa hum yusalun Allah haulizi kwa kile anachokifanya mbona huku umetuita hivi mbona huku umetuita hivi hii Allah anaonyesha upole, anaonyesha mahaba, anaonyesha rahma, kisha anaelekeza kwa wale anaowaita ni watu wa aina gani. Anawaita wale waliotakasa nafsi zao, waliojitenga na maasi, waliomkubali Allah, waliomkubali Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, wakawa chini ya kivuli kuwa wao ni ibadullah hadithi hii ambayo akhrajahu al-Imam Muslim kupitia kwa sahabiyul jalil Abi Dharr al-Ghaffari radhiyallahu anhu asema Allahu tabaraka wa taala ya ibadi enyi waja wangu inni haramtu dhuluma ala nafsi hakika yangu mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu waja'altuhu bainakum muharrama na hiyo dhulma nikaijaalia kwenu nyinyi kuwa ni haramu fala tadhalamu musidhulumiane ya ibadi inni haramtu dhuluma ala nafsi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu ukimwona mtu aweza kuinua ki, kidole akasema Mungu kanidhulumu Mungu katudhulumu huyo muhesabu ya kuwa hana tofauti na wanyama bora mnyama kuliko yeye na wako watu sampuli hii ambaye za kusema kwamba kwa haya aliyotufikia Mungu katuonea kwa haya aliyotufikia Mungu katudhulumu Allahu tabaraka wa taala alikuwa hajakosea wewe kukuumba akakupa mikono miwili akakupa macho mawili akakupa miguu miwili akakupa ulimi ukazungumza akakujalia ukatembea wako wakina mzee fisi wakina mzee nyoka wakina mzee paka wakina mzee mbwa walikuwa wanatamani wawe katika hali kama yako lakini Allah hakukudhulumu akakupa haya ulionayo wako viumbe wanatamani kuwa kama wewe wama rabbuka bidhallamin lilabid Allah si wa kumdhulumu mja wake kwa chochote waonaje leo wewe unafanya haja yako ndogo kadri alivyokuwezesha Mwenyezi Mungu, ima kwa kukaa, ima kwa kusimama. Waonaje leo kama ingekuwa nafika mbele ya watu, kojo lako unalitoa kwa njia ya mdomo, watu tutakaa karibu yako wewe? kila mtu atakukimbia kama ni mwana utakuwa umemkera kama ni mke ataporomoka mmoja baada mwingine wataisha kama ni watatu ni wanne mwisho tabaki peke yako kama ni rafiki atakukimbia kama ni ndugu atakukimbia kwa sababu umeenda katika maumili ambayo sio Allah hajakudhulumu kwa hii neema aliyokupa Allah tabaraka wa taala akaeleza siku ya kiyama kwa sababu ndo hapo watu kudhuku kuhesabiwa amma man utiya kitabahu biyamini kuna wa amma man utiya kitabahu bishimali kuna wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri kadri ya amali zako ulizofanya ndivyo utakavyosaviwa ndivyo utakavyohudumikiwa sasa hapa lazima kutokee manunguniko Allah katukumbusha ikiwa mtajisahau huku katika maisha ya dunia anatukumbusha huko kwenda kuhesabiwa imma fil janna fil janna wa imma fil nari fil nari akasema falyauma siku ya leo la tudhlamu nafsun shay'a huyu ni Allah ambaye anasema ya ibadi inni haramtu dhuluma ala nafsi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu atukumbusha siku hiyo falyawma la tudhlamu nafsun shay'a leo mtu hatodhulumiwa na chochote wala tutsauna wala hakuna kulipwa hapa illa ma kuntum ta'malun ta isipokuwa kwa yale ambayo mlikuwa mkiyatenda ulipanda mchicha baba utavuna mchicha ulipanda mahindi kaka utavuna mahindi baba ulipanda mgomba ndo huo huo ndugu yangu muislamu angalia ni kipi unachokipanda kwenda kukivuna Allah anajitakasa ya kuwa yeye hatomdhulumu mtu ndio maana akasema tena wa intaku mithqala habatin min khardalin ataina biha hata kama ulifanya amal ndogo sana yakaribia pengine punje ya mchele ama chini yake Allah atakutolea hii ndo amali ulifanya baba ya ibadi inni haramtu dhuluma ala nafsi enyi waja wangu hakika yangu mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu simdhulumu mtu na sitomdhulumu mtu sasa kama ulipanda unategemea kuvuna tegemea uvune katika kile ulichokipanda imeingie katika inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakiha walahum madha walahum ma yad'un tena anaambiwa salamun qawlan min rabbir rahim ya ibadi enyi waja wangu inni haramtu dhuluma ala nafsi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu mtu nitamlipa kile alichokifanya nafanya kazi kwa bosi pengine nimeangalia zile kamera zinioni ama pengine naenda naigusa inaangalia pembeni nachomoa katika mzigo wa bosi pengine bosi akija kuangalia hesabu anaiona ndivyo sivyo na kamera nimerudisha kisha najikosha mimi si mimi pengine mzigo nambadilishia mwingine Allah atanilipa kwa hiki nilichokifanya hato ni dhulumu nimepewa kipande cha ardhi nimeuziwa kipande cha ardhi kisha kwa ujanja ujanja wangu nimeuziwa eka moja nimeenda kuongeza hata shipri moja hata futi moja Allah tenda kunilipa kwa hii futi moja haitokuwa futi moja siku hiyo ya ibadi inni haramtu dhuluma ala nafsi nimejaalia dhulma kuwa ni haramu juu ya nafsi yangu waj'altuhu bainakum muharrama si kwangu mimi tu bali yo dhulma nimejaalia kwenu nyinyi kuwa ni haramu dhulma fala tadhalamu musidhulumiane musiibiane musinyang'anyane musinyanyapane nimelijalia hilo ni haramu kwenu ayuha nas fadhulmu anwa'un wa a'zamuha ashirku billah dhulma ina vigawanyo dhulma ina mataga na katika mataga haya dhulma اعظمها ashirk billah katika mataga haya katika vigawanyo hivi vya dhulma dhulma kubwa kuliko zote yani baba lao tunasema kwa lugha za kisasa kumfanyia shirki Allah subhana yani wewe ukiona unasimama kwa swala iyaka na abudu wa iyaka nastaim una Mungu mwana una Mungu baba una Mungu kiringe una Mungu irizi una Mungu jini una Mungu eh una Mungu chumba ambacho akiingiliwi na wengine isipokuwa wewe na watu fulani jua wewe umefanya dhulma iliyokubwa kuliko dhulma zote ulimwenguni na kwa dhulma hii ndo Allah kasema aweza kasamehe zingine lakini hii hasamehi mtu mwenye kufa nayo inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah amsamehe mshirikina mwenye kufa katika vijungu mwenye kufa kwa karumanzira mwenye kufa kwa majini mwenye kufa kwa vyumba mwenye kufa makaburini anagaga Allah amsamehe mtu wa sampuli hii aweza kusamehe wengine kinyume na hao innahu man yushraka billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wama lidhalimina min ansar hakika si vinginevyo mwenye kumfanyia shirki Allah tabaraka wa taala Allah ameharamisha pepo kuingia swali uwe na ki, sijda kama kifuvu cha nazi kuwa na jitasbihi lako kama nyororo ya baskeri maadamu katika ibada yako unamshirikisha Allah tabaraka wa taala harama Allahu alayka aljanna na leo swala la ushirikina waislamu tunaona swala la kawaida kawaida tu kama lisingekuwa swala la ushirikina si swala la kawaida kawaida kila siku wanawapigia mfano ambao unaingia akilini atakayekubali akubali asiyekubali lakini ndio ukweli 90% katika hii mautini yetu ya Mombasa 90% aktharuhum ni wakina nani sisi waislamu faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur sawa wawe ni waislamu sawa awawe ni waislamu wale waislamu poa imani poa lakini ukweli ulivyo katika mji wa Mombasa aktharuhum ni sisi waislamu hata wanaokuja kutoka huko majuu wanasema huu ni mji wa Kiislamu na kweli kwa sababu shakli na mandhari ukiangalia unaona ni waislamu naam awe ni muislamu sawa awe ni muislamu poa sasa hawa waislamu hawa na wingi wao empanda gari kutoka pale Horohoro Tanzania pale uje hivi kisha upande gari kutoka Mariakani uje hivi kisha chukua kalamu yako uandike vile vibao vilivyoandikwa dokta fulani dokta fulani dokta fulani dokta fulani dokta fulani karibu 90% hawa madokta madokta mauchi dokta hawa hawa waganga waganga hawa chai wachawi akaruhum ni wakina nani ni sisi waislamu kwa mantiki hiyo washirikina ni wakina nani ni waislamu hemu liweke ili pembeni jaribu kufanya research kwa hao waganga na wachawi uende kufanya research wanaoenda kufanyiwa uganga na ushirikina 90% ni waislamu 90% ni mabanati na wanawake wa Kiislamu mke ameenda pale anataka kumshika mume kwa sababu ameoa mke wa pili ama watatu sasa nataka dawa ya kushikiwa mume huyu ameenda pale anamtaka mume wa mtu hata si mume wake amoe basi tu akae naye tu hamsini kamshika nenda kwa mganga huyu yani vituko vituko tu wengi wengi wengi tunaofanya ushirikina ni Uislamu ukiwachia ushirikina huwa kwenda kwa waganga tuna ushirikina wetu sisi wenyewe innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna mwenye kumfanyia shirki Allah tabaraka wa taala huyu kafanya dhambi kubwa na Allah tabaraka wa taala ameharamisha kwa yoyote atakayekufa hali ya kuwa anamfanyia ushirikina pepo kwake ni haramu walhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا miongoni mwa dhulma kuna dhulma ya mtu na nafsi yake fi'li al-ma'asi wal-athami miongoni mwa dhulma zilizotajwa katika matagaa ya dhulma ni mtu kuifanyia dhulma nafsi yake akafanya yale ambayo ameyaharamisha Allah tabaraka wa taala Allah kakataza riba ukawa wewe ndo mlaji mkubwa wa riba mashekhe na maustadhi wakizungumza riba unasema huyu naye kapitwa na wakati Allah kaharamisha uchawi ukasema ah, nawa hawa Allah kaharamisha zina ukasema ah, hawa nao mtu akawa anaifanyia dhulma nafsi yake katika kumwasi Allah tabaraka wa taala hii ni katika anwa adh-dhulm wa minha kadhalik adh-dhulmu al-'abd ni mtu kumdhulumu mwenzake rafiki yake ndugu yake mke wake mama yake mtoto wake kwa njia moja ama nyingine hii ni katika anwa'i ya dhulma ambayo Allah nasema inni haramtu dhuluma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama kuna vitu ambavyo twavifanya vidogo vidogo lakini kwa Allah ni vikubwa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim hadithi akhrajahu al-Imam Muslim من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم الأمر ليس هكذا يا أصحابي إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكن مع الأسف الشديد ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا سبحان الله فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ukhidhat khatayahum faturihat alayhi thumma turihat fi an-nar jamani kudhulumu ni kubaya hata kama ni lishingi moja ulichukua kwa mwenzako regesha kabla ya kiyama haijakuwa dirhamu wala dinari mtume aliwauliza maswahaba mwafahamu muflisi ni nani maswahaba kwa ufahamu wake ni jawabu ambalo tungelitoa hata sisi huku mtu akija muflisi mwajua ni nani utasema ni yule aliyekuwa bilionia mali zote zikaisha akawa ana chochote ndivyo walivyojivu maswahaba man la dirhama lahu wala mata akawaambia la muflis katika umma wangu ni yule atakayeletwa siku ya kiyama alhamdulillah aliswali alifunga alifanya khairati alitoa zaka hakuna mlango ila mlango wa khairi aliingia lakini ataletwa mtu huyo alimpiga huyu na huyu alipopigwa akaonewa akadhalilishwa mbele ya watu akatukanwa alivyotukanwa huyu naye kuregesha alimwaga damu ya huyu na huyu akudai damu yake alikula mali ya yule na yule akuchukua mali yake alimtukana huyu na huyu akuregesha alimvunjia huyu heshima yake eh vijana wa leo na mabinti wa leo ambao mnapewa pesa na watu mnaingia kwenye mitandao kazi yenu ni kuwadhalilisha watu ni kuwatukana watu ni kuwafua nguo watu eh hii hadithi ifanyieni kazi tuifanyie kazi hadithi hii utaletwa siku ya kiyama fulani ulimvua nguo ukamvunjia heshima kwa watu ukapewa pesa na fulani mtukane fulani ukamdhalilisha unavyotaka ulichukua haki ya mtu ulimtukana mtu ulimwaga damu ya mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema zichukuliwe amali zake apewe huyo aliyetukanwa apewe huyo aliyomwagiwa damu apewe huyo aliyopigwa apewe huyo aliyochukua mali yake apewe huyo alichomfanyia kadha mwisho tahmaki amali hana za kumpeleka peponi haya hizo swala zetu tunazosema hizo tena swala zenyewe za kutegeshea swala zenyewe ambazo uswali baada ya muda kuisha ndo uswali swala ambazo unaingia kwenye swala huku nafikiria biashara yako iko vipi swala ambazo unaingia kuswali hata udhu hujakamilika swala ambazo tunaingia kuswali hazimfati rasulullah aliposema sallu kama raaitumuni usalli amali zimeondoka mwisho ichukuliwe midhambi ya huyu alikuwa mshirikina midhambi ya huyu alikuwa mzinifu midhambi ya huyu alikuwa mlajiriba unapewa baba unatungikwa unatungikwa mwisho itafika wakati sasa hakuna shatungikwa zile dhambi zao na amali zao zimechukuliwa amepewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema iwe ni sababu ya kuchukuliwa kuwekwa katika moto wa jahannam أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه اللهم أرنا السنة سنة رزقنا اتباعه وأرنا البدع بدعة رزقنا اجتنابه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك